وقتی را گرفته چه دعایی بخونه دعایی بخونید چه کارش کنی آیت الکرسی رو بخوانید رکوع آخر بقره رو بخوانید آیت آخر سوره حج را بخوانید سوره تاریخ را بخوانید در یک گوش ازان بدید در یک گوش اقامه کنید جن فرار میکنه